Зашуміла й буковинка, як се розливала, заплакала й дівчиночка, як се видавала. Ой, не шуми, буковинко, та й не розливайся, та й не плач, дівчиночко. не шуміла така й зелененька, та чому б я не шуміла така й зелененька, заплакала й дівчиночка в перший понеділок, та здоймили з дівчиночки золотий березінок. Заплакала дівчиночка й у другий та вигадали на дівчину, вигадочок сором. Заплакала дівчиночка й у трету середу, та вдарила й пуста доля юничко спереду. Заплакала дівчиночка й у четвер четвертий, і наш моя й головочка. сказала дівчиночка, юп'єту п'єтнету, я не годі з корчми викликати п'єтницю. Заплакала дівчиночка у ту суботу, Видно ж моя і головочко, не я на роботу. Заплакала дівчиночка у не. Basmayayı falan açma Hiç o yani uyuyor